Bilang Kabanata 14 Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, Mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak Mabuti pa ay bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephuni ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, Mainam ang lupaing tiningnan namin saganang sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing yon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga tagaroon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya Huwag kayong matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb, kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, Hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin Samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila. Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises Malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong yan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel. At ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kong araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ang lahat na nilipol ninyong Israel sa ilang, sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga, isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan, tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin, at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, Dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan kaya makakapasok siya sa lupaing yun, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang, sapagkat ang mga Moreo at Kananeyo ay nasa kapatagan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, Hanggang ngayoy patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay iyong mula sa dalawampung taon pataas, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jefune at Josue na anak ni Nun ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng apat na pung taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya, ang apat na pung araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng apat na pung taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking poot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito, at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephune. Lahat ng bili ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, Papunta na kami sa lupain sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap namin kami nagkasala. Ngunit sinabi ni Moises, bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyong yan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway, sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalikita at Kanineo ay naroon sa pupuntahan ninyo, at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya'y itinakwil na ninyo. Ngunit, nagpatuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaba ng tipan at hindi nila kasama si Moises. Sinalakay nga sila ng mga Amalikita at mga Kaneneyo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinubis sila hanggang sa Horma.